Պարոն Աղաջանյան, անձրևառատ գարունը կարծես թե ճուրախացրեց ոչ ֆերմերներին, ոչ մեզ, ոչ ձեր գերատեսչությանը, այո։ Այո, այդպես է, ճիշտն ասած, ընդհանրապես մայիս ամիսը անձրևառ է դառնում, սակայն այս տարվա մայիս-հունիս ամիսները սպասվածից ավելի անձրևառային, որն ուղղացուեց նաև որոշ տեղերը ուժեղ քամիներով, նաև կարկուտով եւ այդ առումով մենք որոշակի կորուստներ ունեցանք։ Ինչպես կարկուտից, հենց այնպես էլ անձրևների։ Գալու ցանքսերը արդեն հասունացել էին եւ քաղաք սկսել էինք, հավաքել ենք այսօրադրությամբ մոտավորապես 4500 4600 հեկտար տարածք, միջինը 25.5 ցենտներ բերքատվությամբ սակայն այս անձրևներից հետո երևի մերկատվության որոշակի անկում կունենանք կապված նրա հետ, որ ցանքսեր հասունացել են եւ անձրևների ցուկարկուտից որոշներ անխուսափելի լինել, որտեղ դրանք մեծ ամասան պարկեր են։ Դա վերաբերում է միայն գարին։ Նո հիմնականում գարին է, որոշներ նաեւ ծորենին, բայց շատ աննշան չափով։ Ճիշտ ասած, որոշները դեռևս ճշտում են, վերջնական թվեր չունենք։ Ինչքան է ունեցող կորուստներ։ Այդ կորուստները վերաբերում են ոչ միայն հացահատիկայինների ցանքերին, այլ նաև մնացած բոլոր գյուղացական մշակաբույսերի ցանքերին, բանջարբոստանային, պտղատու եւ հարվածների։ Պարոն Ահաջանյան, եթե փորձենք շրջանների որոշ տեղեկություններ հաղորդել Կարկուտարած շրջանը, Անդրևարած շրջանը։ Ну, ճիշտ ասած, բոլոր շրջաններում էլ, բոլոր 5 շրջանները մեծամասամբ Մասկերան, Հադրուտ, Մարտակերտ, Մարտունի եւ Խաշաթաղի շրջաններում էլ եղել են։ Ու այս պայմանությամբ չեն կարողանում կոնկրետ թիվ ասել, որովհետեւ դեռևս վիճակը պարզ չէ, բայց իմ պատկերացմամբ երևի Հադրուտ եւ Խաշաթաղի շրջանները ավելի շատ նախնական տվյալներով ինչպես կվերականգնվեն վնասները։ Եթե խոսքը վերաբերում է արդեն հասունացած սանկցիային, ապա այն կորուստները, որ նշեցի, դրանք չեն վերականգնվել։ Կհավաքենք այնքան, ինչքան հնարավոր կլինի։ Իսկ Բանջարբոստանային մշակաբույսերի առումով մենք գործել ենք երևի առաջին բերքը եւ այսօրվա դրությամբ չի ավարտվել այդ աշխատանքները, սա ցիլման աշխատանքներ դեռևս շարունակվում է եւ լրի ոչ չչացած ցանքերը նույնպես հնարավոր է սացինել եւ հետագային բեր կապավորել։ Պարոն Ղարյանյան, ակնակոչվող տեղամասի մասին կցանկանայի իմանալ ձեր խոսքը, որովհետեւ ոչ միայն բնությունը, այլև քաղաքական իրավիճակը կարծես արգևանոց դրեց այդ տեղամասին, ինչից շատ ավելի բերք էինք մենք ակնկալում, սպասում։ Ճիշտն ասած, ակնատեղամասում կենտրոնացած է մեր ռոռոքող տարածքների մեծ մասը եւ ամեն տարի մենք այնտեղ դրանից մեծ քանակությամբ բերք ենք ստանում, բարձր բերքատվությամբ ցանքեր ունենք եւ այս տարի նույնպես նախորդ տարվա նման էլի բերքը առատ էր եւ էլի սպասում ենք բերքեն, սակայն ինչպես նշեցիք, այս պատերազմական գործողությունների հետևանքով որոշ ցանքսատարածներ գտնվում են ճշնամով նշանառության տակ եւ մտավախություն կա, որ կարող է խանգարեն։ Առայժմ այդպիսի դեպքեր չեն գրանցվել, Սակայն բնական արհավիրքները նույնպես իրենց գործը կատարել եւ որոշակի առումով ճիշտ է շատ մեծ տարածքներ չեն, բայց այնուամենայնիվ մենք կորուստներ այնտեղ ունեցանք արվեստների հետ կապված։ Նշեցիք, որ ռոկվող տարածքների մեծ մասը տեղակայված է ակնատեղամասում։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Խաչենի ջրամբարը գտնվում է հարևանությամբ, ինչպես նաև Գարկարգետի հոսքերի մեծ մասը հենց ռոկում են այդ տարածքները։ Պարոն Մահաջանյան, ովքեր են աշխատում ակնատեղամասում։ Նրանք մասնագետներ են, թե սոսկ սիրողներ են այդ աշխատանքի բնակավարում։ Ակնատեղամասում ունենք խոշոր հողօգտագործողներ, որոնք բազմաթիվ տարիներ այնտեղ աշխատում են եւ պրակտիկ աշխատանքի շնորհիվ կարելի է ասել, որ նրանք արդեն մասնագիտացել են։ Եթե ինչ որ հարցեր են զուտ խոր մասնագիտական հարցեր են, նրանք չեն կողնորոշում այդ դեպքում դեմ են համապատասխան մասնագետների։ Այսօր շատերին է հետաքրքրում մեղվաբուծության ոլորտը եւ կան այնպիսի թյուր կարծիքներ, չգիտեմ, գուցե եւ ճիշտ են այդ կարծիքները, որ կարծես գյուղատնտեսության բնագավառը փոքրինչ կաղում է այդ հարցում համաձայն եք Այստեղ կան որոշակի խնդիրներ, այո, իհարկե եւ գյուղատնտեսության զարգացման հետ միասին մեղաբությունը նույնպես պետք է զարգացում ապրի, որովհետեւ մեղուները հենց նպաստում են գյուղասական մշակաբույսերի փոշոտման, ինչպես նաեւ ապահում են հենց մեղերի բերքը։ Այս առումով խնդիրներ կան կապված իրացման հետ, բայց ինձ թվում է տարիների ընթացքում այս երկու ճյուղն էլ միասին կուզուգակցան եւ փոխշահավետ համագործակցության արդյունքների կհասնեն։ Բնականաբար չենք կարող չխոսել Արաքս կոչվող գողտրիկ տեղամասի մասին, խնդրեմ, ինչ աշխատանքներ են այսօր ծավալվում, ինչպես է իրավիճակը այնտեղ։ Այնտեղ նույնպես որոշակի աշխատանքներ կատարում են, բայց տարածքի հերավորությունը հիմնական բնակավայրերից որոշակիորեն դժվարացնում է այնտեղ աշխատանքները ավելի ակտիվ կատարելու, բայց մենք ունենք լուրջ հետաքրքրողներ այդ տարածքով, ովքեր ցանկանում են այնտեղ զարգացնել պատրաստությունը եւ վերջին օրերին նրանք այցելել են տարածք եւ հավանել են եւ մենք սպասում ենք այդ ծրագրի իրագործումը։ Ովքեր են նրանք։ Արտասահմանից ներդրողներ են, ովքեր։ Մեր հայրենակիցները ոչ հայրենակիցներ չեն ես չեմ ուզում դեռևս բացել փակագծերը որովհետև դա դեռևս նախնական փուլում է գտնվում եւ վերջնական արդյունքը դեռևս այդ էսքիզներ են Այո, այնտեղ նաև մենք նախատեսել ենք անցած տարի ծրագրել ենք որ պիտի բապակի մշակությամբ զբաղվի, սակայն այս պատերազմական գործողությունները նույնպես խանգարեցին այդ աշխատանքներին։ Եթե չլիներ քաղաքական իրավիճակը, գյուղնախարարը նույնպես իր Այո, եթե չլիներ, այո, մենք այնտեղ այդ ծրագիրը կիրագործեինք։ Մեծ հերանեկարներ էր սպասում ակնկալում։ Այո, իհարկե։ Ճիշտ ասած տարածքները շատ մեծ են եւ միանգամից ակնկալել որ դրանք միանգամից կդրվեն այս մշակության տակ ճիշտ չլինի, բայց այս ճանապարհ այդ տարածքները նույնպես կյուրացվեն եւ իրենց արդյունքը կապակցվի։ Պարոն Աղաջանյան, Սիրահայ մեր հայրենակիցները այսօր հաստատվել են եւ մեր հանրապետությունում եւ Հայաստանի հանրապետությունում աշխատանքի բերումով երբ եղա Քաշաթաղում, Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարը մեծ գողնակությամբ նշեց, որ շատ աշխատասեր են մեր հայրենակիցները, ցանկանում են աշխատել, ստեղծել, արարել։ Գյուղատնտեսության բնագավառում կարելի է նշել որոշ անուններ Ну անուններ նշել դես չեմ կարող այս պահին, այո, իրոք, հենց այդ տարածքները Արաքսամերձ հովտում մեր սիրահայ ընկերները նույնպես մեծ քանակությամբ հողեր են մշակում եւ իրենք իրենց հետ բերել են Սիրիայի գյուղատնտեսության վարման մշակույթը, որը տարածքի ինչպես նաև մեր բնակչության համար նորություն է եւ ինչ որ տեղերը մենք կատարում ենք նաև փորձ փոխանակում։ Ինչպես եք զուգահեռել, ինչով է առավել այդ տարբերակը Նրանք եկել են մի տարածքից, որտեղ տեղումները շատ քիչ է լինում, կարելի ասել անապատային գոտի եւ նրանց փորձը սակավ տեղումների պայմաններում բերք հապավելու հարցում հենց մեզ համար ընդօրինակելի է եւ այդ առումով նրանք որոշակի հաջողություններ ունեն նաև մեր տարածքում։ Պարոն Ղաջանյան, ոչ միայն Սիրիայի մեր հայրենակիցներին, այլ ընդհանրապես նրանք, ովքեր լծված են աշխատելու, արարելու, այսպես ասած, մեծ ցանկությամբ, մեծ երանդով, գիտեմ, որ կառավարությունը, գյուղնախարարությունը աջակցություն է ցուցաբերում միշտել։ Կարելի Սիրիահայերի նկատմամբ մի քիչ ավելի ուշադիր լինել։ Ինչ եք կարծում։ Աջակցության ծրագրերը բոլորի համար նույն պայմաններով են տրամադրում եւ այստեղ այդպիսի խտրականություն ուրիշն ասած չկա։ Չէ, ուզում եմ ասել, գուցե կարելի է նրանց մի քիչ ավելի ուշադրությունը կա նրանց նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, ուշադրությունը կա, նրանք էլ այսպես ասած միշտ պահանջգոտ են պահանջկոտ են եւ մենք ամեն դեպքում ցանկանում ենք բավարարել նրանց պահանջները։ Ինչքանով հնարավորություն է տալիս մեր հնարավորությունները ներում են ասել։ Պարոն Հաջյան, մի քանի խոսք բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքների մասին, եթե բնության արհավիրները մի կողմ թողնենք։ Այս տարի մենք լրջորեն նախապատրաստվել են բերքահավաքին հակահարդահայի միջոցառումներ իրականացրել նախորդ տարվա դարը փորձից ելնելով, քանի որ անցած տարի մենք 650 հեկտարից ավելի տարածք կորուստ ենք տվել։ Ճշնամու պատճառով Ինչպես ճշնամու պատճառով, այնպես էլ մեր տարածքներում անօշադրության հետևանքով առաջացել են օջախները, որոնք վերանյացվել մեծամասնաբար ասենք կորուստների տեղեկ են տվել։ Դրանք հաշվի առնելով մենք այս տարի իրականացրել ենք հակահրդեհային կանխարգելիչ միջոցառումներ մոլախոտային բուսականության դեմ հերբիցիդներով պայքարելու ձևով։ Մոտ 1200 կիլոմետր երկարությամբ տարածքներ սրսկումներ են կատարվել, որտեղի ճանապարհների մերձակա շրջակայք եւ բուսականությունը վերացնենք եւ այդ շերտը հենց ճանապարհի հետ միասին դառնա անվտանգության գոտի։ Մեր հանդիպման սկզբում նշեցիք, որ հողացուցիչ էին արդեն βέρքահավաքի առաջին արդյունքները կարելի է դրանից ելնելով ասել, որ տարին βέρքարատ կլինի։ Տարին βέρքարատ, այո, կլինի։ Դեռևս մենք հավաքել ենք 22000 հեկտար գառուցանցից ընդամենը 4500 5000 հեկտարը։ Մենք ունենք նաեւ մոտ 35000 հեկտար աշխարհացանցորենի, ինչպես նաև Գառնացանցորին է ցանցեր, որտեղ նույնպես առատ բերք սպասում է եւ բերքը իրոք լինելու աննախադեպ։ Ինչ խոսքով կցանկանայի ավարտենք մեր հանդիպումը։ Ես կցանկանայի որպեսի լինի խաղաղություն, որպեսի շինական իրագործը կատարի եւ կարողանանք մեր երկրի բնակչության պահանջները բավարարել։